Qaysi dilda bo'lsa taqvo mujassam, unga oliy qarorgohi muborak. Kimda iymon bo'lsa udir mukarram, barcha oylar buyuk shohi muborak. Qaysi dilda bo'lsa taqvo mujassam, unga oliy qarorgohi muborak. Kimda iymon bo'lsa udir mukarram, barcha oylar buyuk shohi muborak bu bir oyki fazilat kalim bo'lar bu bir oyki unda shayton jim bo'lar ahli iymon nafsiga hokim bo'lar barcha oylar buyuk shohi muborak bu bir oyki fazilat kalim bo'lar bu bir oyki unda shayton jim bo'lar ahli iman nafsiga hokim bo'lar barcha aylar buyuk şahı muborak kim birovdan ranjigan bo'lsa agar himmati qoldirmasin dilda kadar ibodatga bog'laning imkon qadar barcha oylar buyuk shohi muborak kim birovdan ranjigan bo'lsa agar himmati qoldirmasin dilda kadar ibodatga bog'laning imkon qadar barcha oylar buyuk shohi muborak endi nafslar sinib sokin uxlasin nafsi badlar kuyib bag'rin tig'lasin kishan band o'ltirib shayton yig'lasin Barcha oylar buyuk shohi muborak Endi nafslar sinib sokin uxlasin Nafsi badlar kuyib bag'rin kishan band o'ltirib shayton yig'lasin Barcha oylar buyuk shohi muborak Dilga kirgan g'uborlar necha necha g'uborlarni boshlasin endi yecha Unda bordir tamom afzal bir kecha barcha oylar buyuk shohi muborak Dilga kirgan g'uborlar necha necha g'uborlarni boshlasin endi yecha Unda bordir tamom afzal bir kecha barcha oylar buyuk shohi muborak xor bo'lar ul kimki iblis poyida yuksalarkan tavba qilgan joyida o'qing Qur'on endi Qur'on oyida barcha oylar buyuk shohi muborak xor bo'lar ul kimki iblis poyida yuksalarkan tavba qilgan joyida O'qing Qur'on endi Qur'on oyida Barcha oylar buyuk shohi muborak Shodlaning bir oyga ozod fikrlar Chalg'imiz Allohga bog'liq zikrlar Qilaylik Allohga ko'plab shukrlar Barcha oylar buyuk shohi muborak shodlaning bir oyga ozod fikrlar chalg'imiz Allohga bog'liq zikrlar qilaylik Allohga ko'plab shukrlar barcha oylar buyuk shohi muborak zamin bo'ylab tushar sonsiz malaklar bog'lanar endi zaminga falaklar qalbingizda bo'lsa ezgu tilaklar barcha oylar buyuk shohi muborak zamin bo'ylab tushar sonsiz malaklar bog'lanar endi zaminga falaklar qalbingizda bo'lsa ezgu tilaklar barcha oylar buyuk shohi muborak bu oyda ummatga rahmat sochilgan bu oyda ko'p gunohlardan qochilgan Jahannam kelib jannat ochilgan barcha oylar buyuk shohi muborak bu oyda ummatga rahmat sochilgan bu oyda ko'p gunohlardan qochilgan Jahannam kelib jannat ochilgan barcha oylar buyuk shohi muborak ey mujohid mukammal taqvoga qayt ulug' oyda yaratganga sano ayt ahli iymon ahli taqvo ahli bayt barcha oylar buyuk shohi muborak ey mujohid mukammal taqvoga qayt ulug' oyda yaratganga sano ayt ahli iymon ahli taqvo ahli bayt barcha oylar buyuk shohi muborak qaysi dilda bo'lsa taqvo mujassam unga oliy qarorgohi muborak kimda iymon bo'lsa udir mukarram barcha oylar buyuk shohi muborak qaysi dilda bo'lsa taqvo mujassam unga oliy qarorgohi muborak kimda iymon bo'lsa udir mukarram barcha oylar buyuk shohi muborak barcha oylar buyuk shohi muborak barcha oylar buyuk shohi muborak